Ja, vi ska köra en stämningsfull och trevlig melodi av, eh, vad heter han? Eh, Ove Thörnqvist. Nej, nej. Som heter Albin och Pia. Nej. Ja, visst, visst. Det är bara det att Östenböcke var lite nervös för att inte vi klarade det fillerumpan lejer sig. Men det ja, ja, du vet att efter andra versen, näst sista och sista versen ska vara fillerumpan. I början? I köket ute i gården nere i dalen. Jaha, ja, ja. I köket ute i gården nere i dalen. dalen. Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen. I soffan. Satt pappa stod från Persson arg och röd. Och jag, jag sa pappa stod från Persson arg och röd. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har väl seglat vilse med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ja, han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Lumpan lej, för luring, ej, har rittan tutan, lej Men går det bo för nästan hundratusen. Och Pia du är enda dotran min Den allmänna är pankare än lusen Emil slaktare med penning pungestin Ja, Emil slaktare med penning pungestin Efter andra versen, näst sista versen och sista versen är det fillerumpan inte. Alla sa ju du först. Andra sa jag! Ja, då gör jag ett solo. Det är ingen solo på den här biten. Det blev ett solo nu och sluta prata. Jo, för Fisofa satt Imle och rökte käfta cigarr och såg illfundig ut och grov. Va? Oj, va? Är det du som har gått hos en sån där gynekolog eller vad det heter och letat prata tydligt det? Nej, men det heter... Logoped heter Ja, vad sa du då? L-O-G-O-P-D. E Log... I finsoff, vad sa du? I, I finsoffan satt Emil och rökte käfta cigarr och såg illfyndig ut och gno. Gruten och gno? Ja. Finns det inte ett svenskt ord som heter gruten och gno? Ove Thörnqvist säger sådär på skiva, han vet inte fan vad det betyder. Men... Och Emil i truten sa det Pia I mörda kväll så knackar jag på ditt kök Då kommer jag med blommor för att fria Ajöss, Per Persson, tack för kaffeök Ja, ajöss, Per Persson, tack för kaffeök Grut och gnon <laughs> O herre, ge mig styrka, ge mig modig Sa Pia, annars hoppar jag ner i ån För Emil är så elak, grym och blodig Åh, min Albin är så långt, långt härifrån Ja, min Albin är så långt, långt härifrån varit jag sinnig du. Och denna ödesdigra kväll i Norden det kom en enkel rad som inte var glad Läste gång på gång de grymma orden Att hennes Albin tagit sin sista bad Ja, att hennes Albin tagit sin sista Pia går till stranden fylld av tårar Ska aldrig hennes kärlek finna sitt mål till hösten kan hon fylla 19 vårar Om hennes Albin lägger på ett hål Ja, om hennes Albin lägger på Men Albin är på väg ifrån Alaska Med guldgalloner, båt, varmar ben där har vi tagit en Hermoskus med flaska och mot hemmets kust med styran som kapten. Ja, mot hemmets kust med styran som... Och innan Pia sjunkit helt och hållet, böljan dyker upp och räddar sin tös. För Albin han har hoppat av sin jolle och han lyfter sista biten med en gös. Ja, han lyfter sista biten på den stor och fixar Albins uniform. Det enda på sinnelagen tvärt och ställe bröllop på fläcken i åtta dagar. Av detta skådes BB Bebelgarden. Han klättrade upp och satte sig en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen. Och han sjunger på en konstig liten trall. Ja, han sjunger på en konstig liten trall. Och för rumpan, pej, fyllur, ringla. Ska du vara med här eller? Det här det ska vara fillerumpan efter den här sista versen och sista kan inte vara med. En, två, tre, fyra! Av denna lilla visa kan vi lära att inte låta flickors vända bli lång Låt aldrig kärleksbreven assurera och strunta i om svärfars kan är vrång se upp med slakta nästa gång. Fillerumpan, nej, fillerumpan,